Očisti svoje srce od zavisti, mržnje, pakosti, lošeg mišljenja, i mnogih drugih ružnih, nepoželjnih osobina. Zatim u svome srcu nastani iskrenost, ubjeđenje, strah od Allaha subhanahu wa ta'ala, nadu u njega, Allaha jalla dželavala, istinski oslonac samo na njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, izgradi ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, svoje srce, ispuni iskrenom ljubavi prema Allahu dželjavala. Neka ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala bude čvrsto usađena u tvome srcu. Neka bude poput stabla, čiji su korijeni čvrsti i duboki, a krošnje sa mnogobrojnim plodovima visoko, visoko u nebu. Svoje srce ispuni ljubavlju prema Allahu dželjavala, iskrenom ljubavlju pa ta iskrena ljubav neka rezultira brojnim pokazateljima, znakovima, mnogobrojnim dijelima koja također Allah subhanahu wa ta'ala voli. Zašto? Zato što su ona proizašla iz ljubavi prema njemu jednom jedinom. U našoj prošloj emisiji govorili smo o ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i vidjeli smo da je to smisao, cilj našeg života da na ovom svijetu Dunjaluku upoznamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim da ga volimo, posebno njega, da posebnu ljubav uputimo samo njemu i nikome drugom mimo njega, jer je jedini on toga dostojan, a zatim nakon ljubavi da iskreno obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, da mu činimo sve ono što on voli, čime je zadovoljan. Upravo o svemu ovome govorimo u ovim našim sedmičnim serijalima. Govorimo o Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima ponedjeljkom kako bismo upoznali svoga gospodara kroz njegova lijepa imena kojima se nazvao i osobinama kojima se opisao ili ga je nazvao i opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam. Petkom govorimo o propisima vjere, govorimo o ibadetima koje Allah dželavala traži od nas da mu činimo. Govorimo o namazu, o postu, o zekatu, o hađu, govorimo o čistoći i drugim propisima naše lijepe vjere dini Islama. Ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala je nešto dakle najveće, nešto najsvetije. Nažalost, danas se tako vrlo, vrlo lahko priziva. Mnogi će vam reći da vole Allaha subhanahu wa ta'ala. Mnogi će tvrditi, busati se u prsa da vole Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Međutim, svaka tvrdnja treba da se dokaže. Svaka tvrdnja mora da ima svoje znakove, mora da ima svoje dokaze, mora da ima svoje pokazatelje. Isto tako, budući da je ovo najsvetija stvar, onda ona za sigurno mora da ima svoje pokazatelje. Mora da ima simptome, alamete, znakove koji ukazuju je li ta izrečena ljubav iskrena, istinita ili ne. Dakle, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala ima svoje pokazatelje. I mi koji tvrdimo i svi drugi moraju pri sebi imati ove pokazatelje da bi tvrdnja svih nas da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala bila istinita. Tih pokazatelja je mnogo. Zašto mnogo? Zato što je ovo najsvetija stvar. Čovjek zbog ovoga živi da upozna Allaha subhanahu wa ta'ala i da ga voli i da ga obožava. Zbog toga je čovjek i stvoren. Zbog toga je sve jedan od nas. I ne samo čovjek, već i džinski svijet i džini stvoreni su zbog toga da spoznamo našega gospodara, da ga volimo i da samo njega jednog jedinog obožavamo. Mnogi su pokazatelji. Slušajmo jedan za drugim i preispitujmo sebe. Ima li tih pokazatelja kod nas? Jesmo li iskreni u svojoj tvrdnji? Da li ovih pokazatelja ima u našem svakodnevnom životu? Ako nema, potrudimo se da svaki dan nastojimo kod sebe ostvariti postići ove znakove, ove pokazatelje, ove simptome kako bismo i Allahu dželjavala, zatim nama samima, a i drugima dali do znanja da doista volimo Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno. Da je naša ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala istinita. Jedan od pokazatelja iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste i priželjkivanje susreta sa Allahom dželjavala. Priželjkivanje susreta sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Na dunjaluku, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer, na dunjaluku kada nekoga volimo, a odvojni smo od njega, nismo ga dugo vidjeli, nismo se dugo sreli s njim, priželjkujemo susret s takvom osobom. Stalno iščekujemo dan za dan kada će doći taj dan, kada će doći taj trenutak da se sretnemo sa tom nama dragom osobom, majkom, babom, suprugom, našom djecom, porodicom, prijateljem i sl. Dakle, na dunjalku kada nekoga volimo, priželjkujemo da se susretnemo s njim. Kakva je naša žudnja, čežnja za susretom sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Allah dželavala nas je stvorio ovako lijepo, skladno. Podario nam brojne svoje blagodati. Sve nam stvorio radi nas. Da se time služimo u obožavanju njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog jedinog, koliko onda volimo našega gospodara. Dokaz koliko volimo našega gospodara jeste koliko žudimo da susretom s njim. Koliko željno iščekujemo susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da se susretnemo. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je rekao ko bude iščekivao i žudio za susretom sa Allahom subhanahu wa ta'ala i Allah će žudjeti, voljeti susret s njim. Ko od nas bude volio, priželjkivao susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala i Allah jalla wa ala voljeće susret s tim svojim robom. Ovo ne znači da priželjkujemo da umremo, jer je smrt prvi susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, zatim kasnije na sudnjem danu. Ne. Već, dakle, kada se primakne smrt Allahom odredbom, jer svima od nama, od nas, je određena smrt. Svakome od nas. Eđel, smrtni čas je određen. Niko od nas ne može ga niti ubrzati, niti odgoditi. Kada dođe smrt, tada, u tim trenucima, koliko će nam biti drago što se susrećemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala ili ćemo prezirati taj susret ili ćemo tražiti da nam se odgodi ili ćemo reći gospodaru zar baš sad zašto nas nisi odgodio još malo da se vratim pa da klanjam da se vratim pa da postim da se vratim pa da udjelim sadaku da se vratim pa da pomognem nekome ili ćemo biti spremni za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala voljeli smo priželjkivali nadali se lijepom susretu ispravnom nadom, kao što je o njoj bilo govora u ovim našim serijalima. Ispravno se nadali čineći dobra djela, jačajući svoj iman i čineći dobra djela, pripremali smo se sa, za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, pa kada taj susret dođe, onda dakle posebno iščekujemo susret s njim uzvišenim. Zatim, od pokazatelja istinske ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da priželjkujemo osamljivanje s našim gospodarem. Da se osamimo s našim gospodarem Allahom Jalla Vala i, ga, i da ga dozivamo njegovim govorom. Da se osamimo noću na noćnom namazu. Da učimo Kur'an, Allahov riječ, Allahov govor. Da mu se obraćamo ponizno u našim dovama, da mu padnemo na seždu i iznesemo ono što imamo u svojim prsima njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu pripada najuzvišeniji primjer i na dunjaluku kada nekoga posebno volimo od ljudi, majku, babu, suprugu, nekoga od djece i slično, s njim želimo da provedemo što je god moguće više vremena. Je li tako? da se ne odvajamo od njih, najviše bismo željeli. Koliko volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pokazatelj je koliko se osamljujemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala, koliko se osamljujemo sa Allahom dželavala govorom, koliko učimo njegov govor i tim govorom obraćamo se Allahu subhanahu wa ta'ala, dozivamo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. El-đunaid rahimehullahu ta'ala je rekao ko bude volio Allaha, zaboravit će sve mimo Allaha. Ko bude volio Allaha, ko bude tvrdio da istinski voli Allaha, Allah će mu biti najpreči i njemu će posvetiti najviše vremena ostalima da će vremena onoliko koliko mu preostane. Muhammed ibn al-Ala rahimehullahu ta'ala kaže ko bude volio Allaha voljeće da ljudi ne znaju za njega. Ko bude istinski volio Allaha, voljeće da ljudi ne znaju za njega. To jest, neće svo svoje vrijeme posvetiti ljudima, pa ga upoznati ovaj, onaj, peti, deseti u ovom gradu, drugom gradu, u ovoj državi, u nekoj tamo trećoj državi i slično. Svi znaju za njega. I on zna za sve. Druži se s njima neprestano, stalno je s njima. A za Allaha nije odvojio ni pet minuta. Nema ga noću, na noćnom namazu, nema ga na seždama, nema ga u dovama. Pa, dakle, od pokazatelja istinske ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da što god više se osamljujemo s našim gospodarom, odnosno da nas ima što više na namazu, naročito noćnom namazu, učenju Kur'ana, u dovama i slično. Zato dobro nam je poznato da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam govorio da je njemu namaz najveći rahatluk, da se u namazu najljepše osjeća. Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salah. Slast moga oka, rahatluk moje duše jeste u namazu. Ja se najljepše osjećam u namazu govorio bi Bilalu radijallahu ta'ala erihna biha ya Bilal, ya Bilal eqimi sala, erihna biha. O Bilal uči ikamet za namaz, da se ljudi safaju, odmori nas njime, odmori nas namazom. U namazu Allahov poslanik alejhi salatu vesselam se odmarao. Zašto? Zato uživao je najviše, zato što se obraćao u namazu svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. I poznato nam je iz hadisa, iskazivanja, prenošenja ashaba koliko dugo bi trajali, pogotovo noćni namazi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je znao na jednom rekatu proučiti suru Al-Baqara, suru Ali Imran, suru An-Nisa. To je otprilike To je otprilike stotinjak stranica iz Kur'ana. Stotinu stranica proučiti na jednom rekatu. Allahu akbar. To je dokaz istinske ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Noge bi mu skoro počele pucati od dugog stojanja. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha bi ga pitala zbog čega Allaho poslaniće? Zbog čega sve to činiš? Kada ti je Allah oprostio sve grijehe, govorio bi šta? Efela ekunu abden šekura. Zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Zar da se ne zahvalim Allahu na tome? što mi je oprostio sve grijehe. Zar da se ne zahvalimo Allahu Jalla Vala za blagodati koje nam je dao od života, zdravlja, imetka, potomstva, krova nad glavom i mnogo čega drugog. Koliko smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odgovor dajmo sebi. Zatim, od istinskih, jasnih pokazatelja iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da volimo Allaha jalla vala iskreno, jeste da ne dajemo prednost nikome drugom, mako on bio, nad Allahom subhanahu wa ta'ala. Da Allahu jalla vala u svim pitanjima dajemo prednost. Da ne slušamo ni ovoga, ni onoga, mako on bio. Babo i majka ili majka i babo imaju posebno mjesto kod čovjeka naročito u islamu. Islam je to pocrtao mnogo puta. Da majka ima najveće pravo, zatim babo. Majka, majka, majka, zatim babo. I Allah subhanahu wa ta'ala nakon obožavanja njega jednog jedinog, nakon te naradeve spominje da se čini svaki vid dobročinstva roditeljima. Dakle, roditelji imaju kod nas ogromno pravo. Međutim, prije njihovog prava je Allahu ođelovala pravo. I nikada vjernik ne bi sebi smio dozvoliti kome da dadne prednost. Da li Allahu ili svojim roditeljima? Da li Allahu ili svojim roditeljima? Allahu uvijek. To je dakle dokaz istinske ljubavi. I u primjerima naših prethodnika iz njihovih života imamo dakle ove pokazatelje. Da kada bi ashabi drugovi Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, primali islam da bi njihovi roditelji ih se odricali. Nažalost, kao što je to i danas slučaj. Nažalost, kao što je to i danas slučaj u muslimanskim krugovima. Kada mladić djevojka hoće da klanjaju samo pet namaza, pet obaveznih namaza koji su dokaz i pokazatelj čovjekovog islama, da je čovjek musliman, dokaz je da klanja. Kada mladići i djevojka hoće da klanjaju pet vakata, kada djevojka hoće da se pokrije, jer je Allah subhanahu wa ta'ala to naredio, Allah subhanahu wa ta'ala koji je stvorio i nju i njenog babu i njenu majku, Allah subhanahu wa ta'ala koji je i njenoj majci i njenom babi naredio namaz, pa i njoj, tom djetetu, koji ih je učinio muslimanima, dao da žive u muslimanskoj sredini kao muslimani od oca i majke muslimana, a oni krše. Nisu zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati. Oni ne žele svojom praksom negiraju taj islam. Ne žele da budu muslimani. Svojim riječima govore da su muslimani. Međutim, šta u njihovom životu ima od islama? Neka otvore Koran neka otvore hadijske knjige, govor Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, neka malo pročitaju ili poslušaju o islamu. Islam znači pokornost Allahu. U čemu? Šta nam je to Allah subhanahu wa ta'ala naredio? U tome trebamo mu se pokoravati. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Islam se temelji na pet stubova. Islam je sagrađen na pet stubova na kelime i šehadetu, svjedočenju da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Dakle, to moramo posvjedočiti muslimani. Na obavljanju namaza, onaj ko hoće da bude musliman, da njegov islam postoji pri njemu, mora da obavlja namaz. Izdvajanju zekata, ukoliko je imućen, da obračuna na svoj imetak zekat, godišnje, jedan put i da ga da potrebnima, siromasima. Da posti mjesec Ramazan, kada dođe mjesec Ramazan, da ga posti od pojave prave zore do zalaska sunca i da obavi hađ ako bude u mogućnosti. To mora da ima svaki musliman pri sebi. Da bi bio musliman, Allaho pokoran rob. Pa kada u takvim našim muslimanskim sredinama Mladić hoće da klanja pet vakata, djevojka hoće da klanja pet vakata, djevojka hoće da se pokrije, da stavi mahramu, da stavi hijab, njeni roditelji se odreču. Njeni roditelji se odreču, odbacuju, ne žele da znaju, ne dozvoljavaju joj da dođe i ponovo stanuje kod njih. Ne dozvoljavaju joj da takva izlazi na ulicu, sramoti je, Sramoti svoju majku, ne, ne, ti sa mnom pokrivena nećeš izlaziti. Što me brukaš u porodici, što me brukaš na ulici, šta me sramotiš, budi kao i ostala omladina, budi kao i ostali. Na sudnjem danu, na drugom svijetu, vidit ćemo dakle propast takvog ponašanja i takvih riječi. Allah subhanahu wa ta'ala zato kaže ne slijedi većinu, ne slijedi većinu jer će te većina odvesti sa Allahovog pravog puta. I prelijepe riječi Ibn Qajim rahimehullahu ta'ala je rekao veliki islamski učenjak, islamski autoritet, nemoj da te obmane većina koja je na stran putici. Pa da se povedeš za tom većinom. I nemoj da te obmane, zastraši, prestraši manjina onih koji su na pravom putu. Nemoj da kreniš za većinom, već gledaj ko je na čemu. Ko se odaziva Allahove riječi, Kur'an i Kerimu, i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, jer to je ono što je došlo od Allaha i što nas vodi Allahu, njegovom zadovoljstvu, njegovoj ljubavi i uživanjima kod, njemu, kod njega. Dakle, jedan od pokazatelja naše iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da uvijek u svakoj stvari, u svakoj situaciji, u svakom pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala damo prednost da ništa ne govorimo, da ništa ne radimo, sve dok zato ne upitamo Allaha i njegovog poslanika, odnosno sve dok ne saznamo da li je Allah subhanahu wa ta'ala o tome nešto rekao u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ili Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame u vjerodostojnom hadisu. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala o vjernici Ja ejuhel ladhina amenu O vjernici, nemojte se ni za šta odlučivati, nemojte ići la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasulih. Nemojte ići ispred Allaha i njegovog poslanika. Dakle, nemojte se ni za što odlučivati dok ne vidite je li Allah subhanahu wa ta'ala o tome dao sud ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Zatim, od jasnih pokazatelja naše ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da ga često spominjemo, da budemo skloni zikru, slavljenju, veličanju, spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dunjaluku, kada nekoga voliš, voliš svoje dijete, voliš svoju majku, svoga babu, voliš svoga bračnog druga, često ga spominješ, naročito ukoliko ste odvojeni, niste vidjeli jedno drugo mnogo vremena, dugo vremena, pa ga često spominješ, pričaš o njemu. Pogotovo Allah kada odredi da neko od vas umre, umre babo, umre majka, spominješ ih često, kakvi su bili milostivi prema tebi, koga si izgubio u svome životu. Allah subhanahu wa ta'ala je najpreči. Allahovo pravo je ispred svih. Allaho i stvorenja. Koliko često spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala koliko smo skloni zikru, spominjanju, veličanju Allaha Jalla, Jalla Vala. Ibrahim al-đunaid, rahimahullahu ta'ala, i kaže, jedan od pobožnjaka je rekao, od ahlaka, morala, onih koji iskreno vole Allaha, jeste mnogobrojno spominjanje Allaha tokom dana i noći srcem i jezikom tokom dana i noći srcem i jezikom. Pa čak dakle ukoliko ne budu u mogućnosti jezikom da spominju Allaha subhanahu wa ta'ala, u njihovim srcima je spomen Allaha subhanahu wa ta'ala. Razmišljaju o Allahu, razmišljaju o Allahu i stvaranjima, Allahovim propisima. Malik ibn Dinar, rahimehullahu ta'ala, kaže prelijepe riječi. Znak iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste njegovo neprestano spominjanje, jer onaj koji voli nešto ili nekoga, to često ispominje. Onaj koji voli nekoga ili nešto, to on često i spominje. Dakle, ovo su bili neki od pokazatelja. Budući da je ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala posebna stvar, mora da bude posebna stvar u našim životima, mnogo je tih pokazatelja i nećemo žuriti, već ćemo ako Bog da o njima nastaviti govoriti u našoj narednoj emisiji. Dakle, od pokazatelja naše iskrene ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da priželjkujemo susret s njim, da priželjkujemo susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da volimo što ćemo se nekada susresti sa Allahom subhanahu wa ta'ala i da se pripremamo za taj susret, da nam doista bude drag. Zatim da se osamljujemo s našim gospodarem, odnosno da većinu svoga vremena tokom dana i noći posvetimo Allahu onome što Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži, da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala u, u tim našim danima i noćima. Zatim da damo Allahu dželavala prednost u svemu i da ga mnogo spominjemo. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca ispuni iskrenom ljubavi prema njemu i da iz te iskrene ljubavi u našim postupcima, našim dijelima, u našim životima nalaze se ovi i drugi pokazatelji o kojima će, ako Bog da biti, riječi.